Bunga dalil Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Rusulan mubashirin va munzirin" lialla yakuna linnasi alallohi hujjatun ba'da rusul ular payg'ambarlar mubashshir bashorat beruvchi yaxshilik xabarlarini va munzirin kelajakda osiy bo'lganlarni kutib turgan azobdan eslatuvchi qilib jo'natdik sababi lialla yakuna linnasi alallohi hujjatun ba'da rusul payg'ambarlar jo'natilgandan keyin odamlarda Allohga qarshi hujjat bo'lmasligi uchun sababi Alloh subhanahu va taolo aytadiki وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا biz payg'ambar jo'natmagunimizcha azoblamaymiz ya'ni alloh subhanahu va taolo payg'ambarlarni jo'natadi undan eng birinchi maqsad odamlarga Alloh subhanahu va taoloning hujjatini qoyim qilishlik va ularga haq dinni yetkazishlik. Undan keyin odamlar Allohning oldida kelganda, Allohning oldiga kelganida bizaga payg'ambaringni jo'natganingda bizaga bir eslatma kelgani deydi. Biz o'sha eslatmaga qarab yurgan bo'lardik degan da'volari qolmaydi shuning uchun payg'ambarlar va payg'ambarlarning merosxo'rlari bo'lgan olimlar ularning eng birinchi qiladigan vazifalari Alloh subhanahu va taoloning hujjatini yerda xaloyiqqa qoyim qilishlik va hujjatini yetkazishlik so'zsiz bu payg'ambarlar qana qilib yetkazgan bo'lsa mana shu shaklda ana shu sifatda qoyim qilinishli kerak Wa awwaluhum Nuh alayhi عليه va وآخرهم محمد sallallohu alayhi عليه sallam. ana shu payg'ambarlarni eng birinchisi Nuh va oxirgisi Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Avvaluhum Nuh bu payg'ambarlarga iymon keltirishlik masalasida bu masalalar qisqacha bo'lsa ham etilgan va bu kishi bir ishora qilib o'tib ketyaptilar mana shu o'rinda. Ana shu rasullarni eng avvalgisi Nuh va oxirgisi Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Bu rasul ma'nosida. Ammo anbiyolar deyiladigan bo'lsa, odam alayhissalotu vassalom ham o'zlari eng birinchi odam va o'zlari eng birinchi nabiylar ammo rasul risola bobiga keladigan bo'lsak u avvaluhum nuhun alayhissalom والدليل قوله تعالى والدليل على أن أولهم نوح عليه الصلاة والسلام o'sha payg'ambarlarni rasullarni eng birinchisi nuh ekanligiga dalil shuki Alloh aytadiki inna avhayna ilayka kama avhayna ila nuhi wan nabiyyina min ba'di. Biz sizga Nuhga va Nuhdan keyingi payg'ambarlarga vahiy qilgandik, sizga vahiy qildik deb Alloh subhanahu va taolo vahiy qilishlikni Nuh alayhissalatu vassalomdan boshlayapti Va bunga yana shafaat hadisi dalolat qiladiki, Nabi sallallohu alayhi va sallam shafaat hadisida maqomul mahmud tepada o'tib ketgan Nabi sallallohu alayhi va sallamga berilgan alohida o'zlarining xususiyatlaridan bo'lgan eng oliy shafaat hadisida kelganda odamlar odam salatu vasallamga kelib aytishadi sizni Alloh subhanahu va taolo qo'limdan yaratgan bizni ahvolimizni ko'rib turibsiz Allohning oldida bizaga shafaat qiling deb talab qilishadi shundan keyin odam alayhissalotu vassalam ularni nuhga jo'natgan bo'ladi va odamlar nuh alayhissalotu vassalomga kelib siz Alloh subhanahu va taolo yerga jo'natgan eng birinchi rasulsiz deb nuh alayhissalotu vassalamga murojaat qilishadi bu hadis ham tepadagi oyatni ma'nosiga dalolat qiladi va u Nuh alayhisolatu vasallam rasullarni eng birinchisi va ba'zi bir tarixiy kitoblarda zikr qilingan e, Idris alayhisolatu vasallam va Shis shunga o'xshagan har har xil gaplar bor. Bularni hammasiga asoslangan dalil yo'q. Bu Banu Isroilni ba'zi bir kitoblaridan olingan gaplar bo'lishligi kerak. Ammo bizni shariatimizda kelgan dalolat qilingan ma'no shu va bu haq. va mana shu payg'ambarlarning eng oxirgisi Muhammad sallallohu alayhi va sallam bunga dalil Alloh subhanahu va taolo aytadiki kana كان aba أبا min rijalikum walakin ولكن رسول khataman nabiyyin النبيين kana الله bikulli شيء عليما Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad sallallohu alayhi va sallam sizlarning ichingizdan hech kimni hech bir kishini otasi emas. Sababi erkak kishini otasi bo'lgandan keyin unga payg'ambarlik merosi qoladi odatda. Bu ham bir Nabi sallallohu alayhi va sallamdan o'g'il bola qolmaganligini bir hikmatidan hisoblanadi. Walakin Rasulullohi va xotaman nabiyin. Lekin u kishi Allohning rasuli va anbiyolarning xotamidir. Nima uchun xotaman nabiyin deb ta'kidlayapti? Atf harfi bilan. Sababi odatda anbiyolar rasuldan keyin keladi. Biz tepada aytib o'tdikki, rasul unga yangi shariat tushadi nabiy esa u o'sha o'zidan oldingi o'tgan rasulni shariati bilan keladi o'shanga tushgan kitob bilan hukm qiladida lekin unga ham vahiy tushadi unga alohida kitob tushmaydi o'sha o'zidan oldingi rasulni shariati bilan yuradi o'sha nabiy va xotaman nabiyin deganda hatto nabiylarni ham oxirgisi degani demak Nabi sallallohu alayhi va sallam, Muhammad alayhi salatu va sallam oxirgi ham rasul, u kishidan keyin anbiyolar ham yo'q. Va kana Allohu bi kulli shay'in alima. Alloh subhanahu va taolo hamma narsani biluvchi zotdir. Va kullu ummatin بعث الله إليها رسولا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم يأمرهم بعبادة الله وحده وينهاهم عن عبادة الطاغوت الله سبحانه وتعالى o'tgan ummatlarni hammasiga payg'ambar jo'natgan nuh alayhissalotu vassalomdan muhammad sallallohu alayhi vasallamgacha alloh taolo aytadiki va in min ummatin illa khala fiha nadhir qaysi bir ummat bo'lmasinki illo o'shanda o'sha ummatda nazir bo'lgan nazir ya'ni eslatuvchi rasul yoki nabiy bo'lgan va ana shu anbiyolar va rasullarni qilgan ishlari nima u desa ya'muruhum bi ibadatillahi wahdahu ularni o'z ummatlariga buyurgan narsalari Allohni yolg'iz o'ziga ibodat qilishlik va tog'utga ibodat qilishlikdan qaytarishlik bo'ladi alloh taolo aytadiki valaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budulloha va ijtanibut tog'ut biz har bir ummatga payg'ambar jo'natib ularga buyurgan narsamiz shu bo'ldiki ularga aytinglar ubudulloh Allohni yolg'iz o'ziga ibodat qilinglar va tog'utdan uzoq bo'linglar وافترض الله على جميع العباد al-kufra bit-taghuti val-imana billah. Alloh subhanahu va taolo butun bandalarni hammasiga, bu ham xuddi shunday tepadagi ma'no. Odam alayhi salatu vassalomdan qiyomatgacha bo'ladigan bu jami'ul ibad degandagi alif lam bu istig'roq. Ya'ni butun odam bolasidan, odam bolasi bo'lib hisoblangan odam alayhi salatu vassalomdan boshlab hatto qiyomis saa qiyomat kunigacha bo'lgan butun hamma odam bolasiga Alloh subhanahu va taolo Alloh subhanahu va taolo butun odamlarni hammasiga farz qildi nimani? Tog'utga kofir bo'lishlik va Allohni yolg'iz o'ziga iymon keltirishlik. Bu iboraga agar e'tibor beradigan bo'lsak, tepadagi iboraga e'tibor beradigan bo'lsak, muallif rahimahulloh tog'utga kofir bo'lishlikni avval zikr qilib shundan keyin Allohga iymon keltirishlikni zikr qilyapti Bu xuddi mana shu oyatga o'xshaydiki, Alloh aytadiki: "Famay yakfur bit-tag'uti va yu'min billah." Alloh aytadiki: "La ikraha fid-din, qad tabayyana ar-rushdu min al-ghay." فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها Alloh subhanahu va taolo mana shu oyatda kimda kim tog'utga kofir bo'lib Allohga iymon keltiradigan bo'lsa deb tog'utga kofir bo'lishlikni avval zikr qilyapti. Bu ahli sunna va aimmalari etgan bir qoida asosga asoslanadiki, u nima? At-tahliyatu qabla at-tahliyah yoki at-tasfiyatu thumma at tarbiya degan qoidaga asoslanadi. U nima? Ya'ni birinchi bo'shatishlik, tozalashlik shundan keyin uni to'ldirib zinatlashlik. Xuddaki bir bino uni yangilashlik maqsad bo'ladigan bo'lsa, ana shu xonani yoki uyni, binoni ichida hamma narsasi turgan holatda yengillashlik bu uzrli narsa bo'lishi mumkin emas bo'lsa ham chala bo'ladi u qachon to'g'ri bo'ladi u at-tahliya o'sha binoni xoli qilishlik kerak bo'shatishlik kerak tozalanishlik kerak keyin at-tahliya zinatlashlik va bezashlik keyingi qatorda turadi ya'ni Allohga Alloh subhanahu va dan boshqasiga bo'lgan butun hamma narsadan qalb bo'shatiladi shundan keyin yolg'iz Alloh subhanahu va taoloni o'ziga iymon keltirishlik shunda salomat bo'ladi bu masala Allohni yolg'iz o'ziga iymon keltirib va butun tog'utda hammasiga kofir bo'lishlik butun shariatlar ixtilof qilmagan masaladir bu ya'ni butun payg'ambarlarni hammasi mana shu masala bilan kelgan mana shu masala asosligida kelgan bu masalada hech bir payg'ambar ixtilof qilmagan ularda bo'lgan ixtilof halom harom halol va ibodatlarni xillari bu masalada xilof bo'lgan ammo Allohni yolg'iz o'ziga ibodat qilishlik va tog'utga kofir bo'lishlik va butun ibodatni Allohni la ilaha illalloh kalimasiga muvofiq bo'lishligida payg'ambarlar xilof qilishmagan. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo butun odam alayhis solatu vasallamdan boshlab qiyomatgacha bo'lgan odamlarni hammasiga mana shu amrni vojib qilgan. Ibnul Qayyim rahimahulloh aytadilarki xuddaki bu o'rinda muallif rahimahulloh so'ralganidek ya'ni agar Allohga iymon keltirishlik biz bildik a tog'utga kofir bo'lishlik qanaqa bo'ladi bu tog'ut o'zi nima u degan so'rog'i so'ralgandek shunda bu kishi o'sha faraziy so'roqga javob bergandek aytadilarki qola ibnul qayyim rahimahulloh الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع dillar u tog'ut shunday narsaki banda uning chegarasidan haddidan oshgan har bitta ma'bud yoki matbu ergashilgan av muto unga bo'yinsinilgan narsani hammasi tog'ut bo'ladi tog'ut degan so'zi o'zi tog'o degan kalimadan olingan u haddan oshishlik Alloh aytadiki falamma tog'al ma'u hamalnakum fil jariya inna lamma tog'al ma'u hamalnakum inna lamma tog'al ma'u hamalnakum fil jariya tog'a degani ya'ni suv ko'payib o'z chekidan oshganda degan ma'noda bu xuddi ibnul qoyim rahimahulloh o'zlarini gaplarini o'sha lug'aviy so'zlik ma'nodan olib aytgandek har bitta banda uni haddidan oshgan narsa o'sha tog'ut bo'ladi u tog'ut ma'bud bo'lishi mumkin yoki matbu bo'lishi mumkin au muto bo'lishi mumkin shuning uchun ba'zi bir olimlar aytishadiki tog'utni hosilasi, natijasi shu narsaki, u 3 ta narsadan tashqariga chiqmaydi. Hukm tog'uti, birinchisi, ikkinchisi ibodat tog'uti, uchinchisi bo'yinsinishlik, to'at va mutobaa tog'uti bo'ladi. Tog'ut masalasida mufassirlar va ahli ilmlar har bir har xil gaplarni aytishgan, ularni hammasi dalolat qiladiki, nimaga? bularni hammasi bir ma'no bir so'zni har xil ma'nolarini ma'nolarini ham Shuning uchun Mujohid ibn Jabr rahimahulloh aytallaki, tog'ut u shaytondir deydilar. Ibn al-Arabi rahimahulloh Imom Malikdan rivoyat qilib aytadilarki, Imom Malik aytdilar: "At-tog'utu kullu ma ubida min dunillah min sanamin أو كاهن أو ساحر أو كيف ما تفرق الشرك فيه deydilar و u Allohdan o'zga ibodat qilingan har bitta narsadir u ibodat qilingan narsa but bo'lishi mumkin yoki kohin bo'lishi mumkin kohin ya'ni g'aybiy narsalarni xabar beradigan polchilar yoki baxshilar shunga o'xshagan narsalar e, shaxslar av sahir sehrgar av kayfama tafarraqa shirku fihi qanday bo'lmasin unda shirk bo'lgan narsani hammasi tog'ut degan nomga ega bo'ladi shayxul islom taymiy rahimahulloh aytadilarki الطاغوت اسم جنس لكل ما عبد من دون الله من صنم أو معبود au الكلام شيخ dirhamin تيمي رحمه الله shayx islom taymiy طاغوت هر u tog'ut har bitta Allohdan o'zga ibodat qilingan narsaga ismu jinsdir ya'ni bu tog'ut degan kalimani ostiga butlar va qabrlar va boshqa boshqa hattoiki دينار و درهم كرد اگر اوشه Alloh diniga taqdim qilinsa va Allohning farziga taqdim qilinsa va ana shu muhabbati oliy qo'yiladigan bo'lsa va hokazo. Demak, Ibn Qayyim rahimahullohning gaplari mana shu so'zlarni hammasini o'z ichiga oladigan bir jami' moni' bir ta'rif bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun tog'ut nima deb aytilsa, yotlangani afzalki, kullu ma tajawwaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta' min ma'budin dedilar ya'ni ma'bud ma'bud tog'ut bo'ladi qanaqa u ma'bud bo'lishligi u Allohdan boshqaga ibodat qilinadi u ya'ni lekin o'sha ibodat o'zi rozi bo'lgan holatda bo'lishlik kerak va bilgan holatda bo'lishlik kerak masalan fir'avn va namrud ular o'zlarini ibodatlariga chaqirishgan va shunga rozi bo'lishgan mana shu ma'bud u tog'ut bo'ladi mana shu ma'bud u tog'ut bo'ladi lekin ana shu ma'bud solihlardan boshqasi bo'lishlik kerak masalan Iso alayhissalotu vassalom nasorolar u kishiga ibodat qilishadi-ku uni hukmi nima bo'ladi u kishi ham tog'ut bo'ladimi yo'q u kishi tog'ut deb aytilmaydi sabab Alloh subhanahu va taolo oyat tushirdiki antum va ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannama antum laha waridun unda Alloh aytdiki sizlar u sizlar ibodat qilganlar hammasi jahannam deb aytganida ba'zilar aytishdiki demak jahannamda Iso bilan birga bo'larkanmiz degan gaplarni gapirganda Alloh subhanahu va taolo tushirdiki boshqa oyatni innal ladina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun biz tarafimizdan ularga yaxshilik sobiq bo'lganlar ular jahannamdan uzoq qilinishadi la yasmauna hasisaha ular hatto jahannamning ovozini eshitishmaydi وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون ular o'zlari nafslari xohlagan narsada abadiy xolid bo'lgan holatda qolishadi shuning uchun Iso alayhissalotu vassalom va shunga o'xshaganlar tog'ut deb etilmaydi ammo ularni o'zlarini fe'llari tog'utlik Shuning uchun masalan Ali roziyallohu anhu o'zlari hayot vaqtlarida ba'zilar u kishini rububiyat darajasiga ko'tarishdi. Hattoki Ali roziyallohu anhu ularni yoqishga buyurganlar. Va bu mana shu kunimizda ba'zi bir rofizalar Ali roziyallohu ga ibodat qilishadi. Ali roziyallohu anhuni ulug'iyat darajasiga ko'tarishadi. bu ulug'iyat darajasiga ko'tarishlik bu ulug'iyat darajasiga ko'tarishlik ularni haqiqatda o'zlarini ishlari tog'utlik bo'ladi ammo Ali roziyallohu anhu ni tog'ut deb nomlashlik mumkin emas av matbu'in av matbu' ya'ni ergashilgan ergashilgan masalan shariatda halol va harom masalalarida ergashishlik bu ergashishlik deb nomlanadi. Alloh subhanahu va taolo halol qilgan narsani harom deyishlikda yoki Alloh harom qilgan narsani halol deyishlikda o'zlari o'shani bilgan holatda o'shanga rozi bo'lib o'zlariga ergashtirilib turgan odamlar bular matbu tog'ut bo'ladi bunga olimlar misol keltirishadi ular Alloh subhanahu va taolo aytgan aytganidek mushriklarning ba'zilari balkim nabiy sallallohu alayhi va sallamning ahvollarida bo'lgan mushriklar so'yilganni halol deb harom o'lganni undan ham halolroq deb nomlashardi undan ham halolroq deb hisoblashardi shuning uchun alloh subhanahu va taolo ularni inkor qilib aytadiki vala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullohi alayhi va innahu lafisq وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون Alloh subhanahu va taoloni ismi zikr qilinmagan narsani yeyishlik yeyishlikdan qaytaradi va la ta'kulu yemanglar va innahu la fisq bu fosiqlik va inna shayatin la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum shaytonlar o'zlarini avliyolariga vahiy qilishadi sizlar bilan tortishlik uchun ya'ni Allohni so'ygani deb aytishadi ular harom o'lgan molni Alloh so'ygan deb aytishadi ya'ni xuddiki banda so'ygani halol Allohni harom o'lgan Alloh so'ygan undan ham halolroq deb shunga ergashishadi va muta ba'zi bir podshohlar ularning Allohning shariatini o'zgartirishligi va mana shu o'zgartirishlikni o'zlariga halol deb va mana shuni shariatga ustun qo'yib o'zlarining hukmlarini yerda qoyim qilishlikka harakat qilib turgan mutolar shular bo'ladi. so'zsiz Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Ya ayyuhallazina amanu atiiullaha va atiiur rasula va ulil amri minkum." Ey Allohga iymon keltirganlar, Allohga va payg'ambariga itoat qilinglar va ulil amri minkum o'zinglarni ichingizdan chiqqan amr egalariga itoat qilinglar. Lekin mana shu amr egalariga itoat qilishlik yaxshilikda bo'lsa ergashiladi, yaxshilikdan boshqa narsada ularga ergashilmaydi lekin mana shu yerda valilik bo'lgan vaqtda xalq orasida bo'lgan ahvollarni ba'zi bir olimlar aytishadiki to'rtta ahvolga bo'linadi birinchi holat xalqda iymon bo'lishligi va sultonni kuchlik bo'lishligi bu eng yaxshi holatlar holatlarning eng afzali odamlarda iymon bor iymonni darajasi yaxshi va ularda taqvo bor va sultonni boshchini ham kuchli kuchliligi kuchlik sultanat sal, bor ularda bu eng yaxshi ahvoldan ya'ni iymon egalarini buzuqlikdan iymon saqlaydi, iymon qaytaradi, iymon egalaridan bo'lmaganlar yoki iymoni zaif bo'lganlarni sultonni qilichi qaytaradi. Va mana shu holatda tinchlik va xotirjamlik, yaxshilik barqaror topadi. Ikkinchi holat ikkita narsa ham zaif bo'lib ketishligi odamlarda iymon zaif bo'lib va sultonni kuchligi ham sultonni saltanati ham kuchsiz bo'lishligi bu ahvollarning eng yomoni bo'lib hisoblanadi va mana shu jamiyatga eng xatarligi va ziyonligi bo'ladi bu hokimlarga ham mahkumlarga ham mana shunday hozirgi bizga bizni ahvolimizda ko'rib turgan mana shu e, ba'zi bir birodarlarimiz ahvollari mana shu holatga to'g'ri keladi iymoniy holat o'zlarini musulmon deb nomlagani bilan ularda mana shu muharram odam o'ldirishlik va musulmonni haqqini yeyishlik va shariatni oyoq osti qilishlikdan qaytaradigan iymon yo'q yoki bo'lsa ham juda kam va ikkinchi tarafdan ana shu iymoni zaiflarni qaytarib turadigan sultonni kuchi juda zaif bu haqiqatda e, odamlar orasidagi tinchlik va osoyishtalik va amnu iymonni yo'q bo'lib oyoq osti bo'lib ketishligiga sabab bo'ladi va uchinchi holat iymoniy holat zaifroq lekin sultonni qilichi kuchlik bu o'rta daraja hisoblanadi lekin ummatga odamlarning ahvollariga va jamiyatni tinchligligiga foydalik bu odamlarning orasida tinchlik barqaror bo'ladi va odamlar bir-birlarini yomonligidan tinch bo'ladi. O'ziga yomonligi bor, iymonini va Allohga taqvosi pastga tushib ketgan bo'lsa ham, lekin podshohni va sultonni qilichidan qo'rqib birovga ziyon berishligidan tiyiladi. Lekin o'z nafsida ziyonkor. Ammo 4-holat odamlarda iymon yaxshi, lekin sultonni kuchi kuchsiz bu tashqi ko'rinishdagi jamiyatda ahvollarida ziyoni bo'ladi lekin iymoniy tarafdan foydalari ko'p bo'ladi lekin bularning eng afzali so'zsiz odamlarda ham iymon bo'lgani va uni ustiga podshohlar va kuch egalarida saltanat va sultonlik tinch bo'lgani va kuchlik bo'lgani bu haqiqatda ham iymon tarafidan, diniy tarafidan va ham insonlarning tinchligi va barqarorligiga foydalik mana shu bo'ladi. Ibn Abdul Wahhab rahimahulloh so'zlarini davomida aytarlarki, wat tawagitu kathira va ru'usuhum khamsa." Mana shu tawag'itlar, tog'utlar juda ko'pdir. va ruusuhum xamsa ularning boshlari boshchilari 5 ta ularning eng birinchisi iblis la'anahulloh ularning eng birinchisi iblis sababi har bir yomonlik va fisqu fujur va fasod va kufru shirkki boshida turgan va ana shu amallarni hammasiga asos solib asoschi bo'lib turgan maxluq u iblisdir. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo unga aytadiki va inna alayka la'nati ila yawmiddin. Sani ustingda qiyomatgacha mani la'natim bo'ladi. Sanga mani la'natim bo'lsin deb Alloh subhanahu va taolo shunday xitob qiladi iblisga. So'zsiz bu iblis farishtalar bilan toatu ibodatda bo'lgan lekin Alloh subhanahu va taolo uni odam alayhi va salomga sajda qilishga buyurgan vaqtida u bosh tortdi aytdiki ana xayrun min xalaqtani min nari va xalaqtahu min tin man undan yaxshi afzalman uni mani o'tdan olovdan yaratding va uni loydan yaratding a asjudu liman xalaqta tina loydan yaratgan maxluqinga man sajda qilamanmi deb Alloh subhanahu va taologa qarshi keldi va shu kundan boshlab qiyomatgacha u Allohning la'natiga duchor bo'lib va mana shu tog'utlarni ishlarini asoslab va ta'sis qilib berishlik bilan shu kungacha balkim qiyomatgacha mashg'uldir u shuning uchun tog'utlarni boshida turgan eng birinchi ra's iblisdir va man abada va huwa radin ikkinchisi o'zi rozi bo'lib man ubida deyilsa durust bo'ladi va man ubida va huwa radin bu e, qarangki kitobda mana shunaqa deb yozilgan kitobga qarab o'qiyman desangiz o'zingiz xato qilganingizni bilmay qolasiz o'shaning uchun kitobga qarab emas balkim o'zingiz bilgandek o'qisangiz to'g'ri bo'ladi وَمَنْ عُبِدَ وَهُوَ radin. o'zi rozi bo'lib ibodat qilinib turgan narsa u kim bo'lishidan qat'iy nazar o'zi rozi bo'lib shuning uchun tepadagi narsalar e, te, tepadagi holatda aytilgandek Iso alayhissalotu vassalam va Ali radhiyallohu anhu va shular va ba'zi bir odamlar o'zlariga bir ma'bud olgan qabrlar egasi avliyolar ular haqiqatda o'zlari tavhidda o'tgan bo'lsa va shirkdan salomat bo'lgan odamlar bo'ladigan bo'lsa va ular shirkka rozi bo'lmagan bo'lsa o'zlari u tog'ut bo'lmaydi lekin o'zlari shirkka mana shu taabbudga o'zlari rozi bo'lganu lekin hayotlarida shu narsaga erisha olmagan mamotidan keyin erishsa u tog'ut bo'laveradi sababi u shuni umid qilardi lekin hayot holi hayotida shunga erisha olmadi lekin o'lgandan keyin shu narsaga erishganligi uchun bu tog'ut bo'lib hisoblanadi ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه uchinchisi odamlarni o'zini ibodatiga chaqirgan odamlar ular xoh ibodat qilinsin xoh ibodat qilinmasin u farqi yo'q lekin o'zini ibodat qilinishlikka chaqirgan ular hozirgi kunda ba'zi bir so'flar tariqalarining egalari va ularni boshida turgan Fir'aun ana robbukumul a'la sizlarni oliy robbilar manman degan va o'zlarini ba'zi bir karomatlarini ko'rsatib shaytoniy va ba'zi bir odamlar hayron qoldiradigan narsalarni odamlarga ko'rsatib hayron qoldirib o'zini ibodatiga chaqirgan bu maxluqlar mana shu tog'utlar ostiga kiradi tog'utlardan bo'lib hisoblanadi ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه ومن ادعى شيئا من علم الغيب g'ayb ilmidan bir narsani da'vo da'vo qilgan bo'lsa o'ziga bir narsani bo'lsa ham o'z ilmi borligi va g'ayibni bilishligi to'g'risida o'ziga da'vogarlik bo'lib chiqadigan bo'lsa u haqiqatda tog'ut bo'ladi u ho sehrgar bo'lsin hoki baxshi yoki polvon bo'lsin yoki undan boshqa narsa bo'lsin sabab Alloh aytadiki qul la ya'lamu man fis samawati val ardil g'ayba illalloh ularga eting osmonlar va yerdagi g'aybni faqat Allohni yolg'iz o'zi biladi. Bu g'aybni hatto payg'ambarlar bilmaydi. Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Qul la aqulu lakum indi khaza'inullohi va la a'lamul g'ayb va la aqulu lakum inni malak." Ularga ayting: "Manda Allohning xazinalari yo'q." va man g'aybni bilmayman va Alloh boshqa oyatdagi aytadiki "Walau kuntu a'lamul g'ayba lastakthartu minal khayr va ma massani as-su" Agar man g'aybni bilganimda ko'p yaxshiliklarni qilgan bo'lardim va menga yomonlik yetmagan bo'lardi. Alloh aytadiki, "Va indahu mafatihul g'aybi la ya'lamuha G'aybning kalitlarini hammasi Allohning nazdida uni faqatgina o'zi biladi Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr quruqlik va suvdagi hamma narsani o'zi biladi alimul g'aybi fala yuzhiru ala g'aybihi ahada Alloh g'aybni biluvchisi va o'zini g'aybini hech kimga zohir qilmaydi illa man irtada min rasul oyatining nariyog'i Alloh aytadiki, "Innalloha indahu ilmus saa." Qiyomat bo'lishligi Alloh subhanahu va taoloning bilimida. Va yunazzilul g'ayz. Yomg'irni yog'dirishlik Allohning ilmida. Va ya'lamu ma fil arham. Ayollarning bachadonida bo'lgan narsani Alloh yolg'iz o'zi biladi. Va ma tadri nafsun maza taksibu gada. Nafs o'zini ertaga nima qilishligini bilmaydi. وما تدري نفس بأي أرض تموت وشنينك qaysi bir yerda o'lishligini ham nafs bilmaydi. Bu 4-chi tog'utlarni xili ва 5-chisi va man hakama bi g'ayri ma anzalalloh. Allohning hukmida boshqa bir hukm bilan hukm qilgan bu masalada biroz so'zlar bor inshaalloh. Uni keyingi darsda davom mana shu bilan darsimizni to'xtatamiz inshaalloh subhanakallahumma va bihamdik Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruka ve astag'firuka ileyk. Allahumma salli ala صل ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.